وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى يرجع بعضهم عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki bisa ikonsa da kaddarawansa ya kawo mu wannan gari ya tara mu a wannan wato farfajiya a ba don komai ba sai don gabatar da wato wa'azi na addinin musulunci wannan gari na tela manuwa ina ga wannan kafanmu ne na biyu ko na uku wallahu ta'ala a'lam a muna isar da gaisuwanmu zuwa ga ƙannenmu da yayunmu, iyayenmu da malamanmu da kuma shugabannin gari baki ɗaya muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi allah maraukin sarki ya tara mu a cikin wato a lada sannan kuma ya sanya mu a gidan aljanna baki daya sannan kuma ba yanzu ne ya kamata dan gabatar da nasihan ba tun kafin sallan isha'i ne amma sakamakon dan matsala da ya faru shi ne ya sa yanzu dan danyi minti biyu saboda kasancewa dama malaman su ne za su gabatar da wa'azi a irin wannan lokaci ɗin. ni kuma dama ɗan kararrami almajiri sai aka ce ɗan yi kafin sallan isha'i so ina ga yanzu zan bude wuri ne kawai ko da muƙaddima ne saboda haka su malaman waɗansu suna nan waɗansu kuma suna ƙoƙarin isowa za su zo insha Allah su ci gaba da wato ainihin wa'azi muna fatan Allah madawakin sarki ya taimake mu sannan ya ɗora mu akan daidai ya kame harshen mu ya sa kuma mu yi dukkan wani aiki domin sa ya raba mu da dukkan wani irin nau'i na riya da shirka da dukkan wani abun da zai iya bata mana wato ayyukanmu abun da shugaba ya ce dan tattauna a kai shine magana akan hukuncin kiɗa da waƙa kiɗa da waƙa a addinin musulunci idan aka ce kiɗa da waƙa ana kiransa alghina alghina to menene alghina alghina nau'un min anwa'i shi'r nau'i ne daga cikin wato ainihin waƙoƙi idan aka ce alghina domin su larabawa saboda fasaha da basira da kuma yalwa na yare mafi akasarin dukkan wani abu akan ware masa sunan na karan kansa mu idan muka za mu ce waka amma so sun rarraba abubuwan gida gida gida gida ta yadda wannan ya fito daga cikin nau'uka ne wato na waka din ake kiransa alghina to da aka ce nau'i ne na shi'iri wato waka a shi'ir ko kuma waƙe da hausa sai a ce shi waka wato wani abu ne wanda aka tsara shi ake faɗansa na magana wanda yake da ƙa'idoji da dokoki wajen furta shi wanda aka yi masa tsari tsari ne nasa na karan kansa bayan da za ka buɗe baki ka yi magana ba amma kuma maganan ne magana ne magana da za a faɗa a cikin waƙa da kuma magana da za ka faɗa a wajen waƙa dukansa sunansa magana kamar yadda hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ash-shi'ru kal kalam fa hasanuhu hasan wa qabihuhu qabihu cewa shi waka kamar magana ne sai dai wato mai kyawunsa mai kyawu ne kawai mummunansa kuma mummuna ne kamar yadda kana magana zaka faɗi mai kyawu sai a ji daɗin magana ba mamaki sai a rubuta maka lada sakamakon wannan magana ɗin haka nan kuma za ka iya faɗin mummuna sai a rubuta maka zunubi sannan kuma ba mamaki bara a ji daɗin ainihin magana ɗin ba a to a cikin wannan waka ɗin a gurguje akwai wanda ya halatta akwai kuma wanda bai halatta ba akwai wanda ya halatta a har ma ana so ma mutum ya yi akwai kuma wanda ya haramta wanda ba mamaki wani zai iya fidda shi ma a cikin musulunci Ba saboda haka kaga akwai bukatan musulmi ya iya gane menene bambancin su idan muka ware alghina shi kada sai mu ce alghina gaba ɗayan su haramun ne alghina haramun ne idan aka ce kida da waka haramun ne to shi yasa malamai suka ce akwai wanda ya halarta akwai wanda ya haramta wanda ya halarta nan shine wanda aka yi amfani da fasaha da basira aka ajiye magana wato a inda take aka yi wa magana adalci aka ba wa dukkan wani abun da ake wasawa ko ake yi wa waƙen haƙƙinsa ba a jirkita shi da kalmomi na bid'a ba ba a jirkita shi da kalmomi na kafirci ba ba a jirkita shi da kalmomi irin na rashin adalci ba so wannan shine wanda ya halatta wanda ya haramta kuma ɗayan biyu ko ya kasance an yi amfani da kalmomi wanda ya kasance musulunci bai yi da su ba kamar kalmomi irin na kafirci na shirka haɗa Allah maɗaukin sarki da wani ko kuma kalmomi na bidiya. ko kuma kalmomi na guluwi kana so ka yabi wani ne ka yi guluwi ka zurfafa ka ba shi haƙƙin da bai cancanta ka ba shi ba ko kuma ka ajiye magana a inda ba muhallinta ba ka yi amfani da kalma ka yi son zuciya a ciki so wannan haramun ne idan ka ce waƙa mai kyawu ne wanda aka yi adalci a cikinsa aka faɗi magana mai kyawu misalai suna nan ratata wanda za a iya kawowa a waƙenmu na hausa da kuma waƙe wato ainihin irin na larabci da sauransu waƙen hausa mun sani muna da mawaƙa masu yawa a ƙasar nan tun zamanin da da can irin su aliyu aƙilu wanda sun yi waƙansu ba tare da ainihin a saɓawa ƙa'ida na magana ba kamar wani waƙansa da yake cewa gaskiya ba ta neman ado ko na daɗi muryar zabiya ƙarya ce mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga shuɗi ga kuma algashi toka-toka da ja gauraya ba ta ‘ya'ya sai dai ta yi fure sai rasa sun fi dubu ɗaya Ka ga yanzu misali wannan ya kawo waƙa ne a jere magana ne mai kyau amma kuma idan ka bi ba wa maki wayansu kalmomin nan sai ka iya ɗora musu ayoyi ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda adalci da ya yi wajen furta kalma din amma idan kana son son zuciya kamar irin waƙenmu da muke yi na yanzu ba mamaki za ka zaka shehin shehinka ne sai ka zurfafa sai ka ɓata abun misali kamar wani waƙa da taba jin wani yana yi yana cewa wallahi shehu Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubangiji na kaga wannan ƙaɗan kafirci ne wannan karka ma ko wurin karka bari kawai ka bashi lamba ɗaya sai ka bashi certificate maka ce wannan kalmomi da ka faɗa dukansu na kafirci ne saboda me saboda irin kalmomi da suka fito a cikin waka saboda haka akwai na adalci akwai kuma wanda ya kasance menene ba na adalci ba wayannan bangarori guda biyu kenan bangare na uku wanda shi kadai ne shi kadai idan muka ɗauko na adalcin ma bayan ka ɗauko shi kana yin su. misalin wancan da yake cewa gaskiya ba ta neman ado ko na daɗi muryar zabiya to sai ka ɗauko ɗaya daga cikin saututtuka sai ka ɗora masa sai ka ɗauko ganga sai ka saka ko kuma ka ɗauko kalangu sai ka sa ko kuma ka ɗauko garaya sai ka sa ko kuma ka ɗauko molo ko shantu ko kuma kultuki ko kuma wasu abubuwa ko jita ko fiyano ko gurni wa'insu wato saututtuka wanda ake kadawa yayin da ake yin wannan waka din to shi kan shine ya tashi daga kowane irin nau'i sai koma alghina shi da wasu nasu alghina to wannan haramun dukkan wani waka ko ka yabi manzo Allah sallallahu a ciki sallallahu alaihi wasallam a ciki ko ka yabi Allah madaukakin sarki a cikin sa mutubar ka kawo kida ka saka ciki to wannan yanzu da Wakan ta halatta ba mamaki idan kai kalmomi masu kyau zaka samu lada ba to yanzu da ka kawo kidan gurmi ko kidan garaya ko kidan kultuki ko kuma kidan molo ko shantu ko fiyano ka saka a ciki to daga wannan lokacin ya tashi daga halal ya koma haramu. saboda kida da waka haramu ne a cikin wato ainihin addinin musulunci wannan magana da nake yi akwai ayoyin alkur'ani mai girma da suka goyi bayan magana suka tabbatar da haramcin kiɗa da waka addinin musulunci akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da haramci na kiɗa da waƙa wato ainihin a cikin addinin musulunci aya na farko Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin suratul Isra wastafzis bi nafs ah, wastafzis man istata'ta minhum bi sautika واستخذف من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأمر والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك Allah madaukin sarki yana magana da Iblis yake cewa ka rikitar da hankalinsu man istata'ta minhum duk wani wanda ka samu iko daga cikinsu bi sautika da sautin kai ka taba jin sautin shaidan shaidan kana ganin sa ne ba ka ganin sa ko to saboda haka bi sautika sai aka samu fassaran magabata na kwarai wanda daga cikinsu akwai malam mujahid yake cewa fadin Allah madawakin sarki bi sautika ka rikitar da mutane dukkan wani wanda ka samu dama a kansa da sautinka Allah madaukin sarki yana bawa shaidan wannan dama din yana bawa iblis wannan oda din akan cewa dukkan wani wanda ya samu to ya rikitar da shi da sautin dukkan wani wanda ya samu dama a kansa saboda shaidan ba akan kowa ne yake samun dama ba saboda aka mujahid sai ce huwal ghina wannan sautin nasa ai kiɗa da waƙa kai wani sauti ne wanda ka sani shaidan yake rinjayen mutane da shi in ba kiɗa da waƙa ba idan aka ce maka ka lissafa saututtuka na shaidan ma dole ka zaka fara da kiɗa da waƙa ne na farko kenan na biyu Allah madaukakin sarki yana cewa wa minan nasi man yashtari lahawal hadith ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزعا أولئك لهم عذاب مهين الله مدوكين سركينا شوا ومن الناس daga cikin mutane man yashtari lahwal hadith akwai wanda zai su yi yasashiyar magana a man yashtari lahawal hadisi li an sabilillah domin ya ɓatar daga hanyar Allah madawakin sarki wa yattakhidha huzwa kuma ya rike ta abun izgili Allah madawakin sarki yake cewa daga cikin mutane akwai wanda zai saya zai saya da kuɗinsa. ainihin tatsuniya yasasshiyar magana abinda zai iya shagaltar da shi a rayuwarsa lahawal hadith li yudilla an sabilillah domin ya batar daga kan hanyar Allah madaukakin sarki wannan aya ma ta samu fasara daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abdullahi bin Mas'ud akwai Jabir bin Abdullah suka ce lahwal hadis huwa al-ghina huwa al-ghina da aka ce yasasshiyar magana ana nufin kiɗa da waƙa ne saboda haka wayanda suke wannan aiki din liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin domin su batar da mutane akan hanya Allah madawakin sarki ba tare da ilimi ba ulaika lahum azabun muhim waɗannan suna tare da wato ainihin azaba mai walakanci an tambayi Abdullahi bin bin Mas'ud game da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa minan nasu man yashtari lahawal hadith li yudilla an sabilillahi ilmi Abdullahi bin Mas'ud an tambaye shi game da wannan aya ta Allah maɗaukakin sarki wanda take cikin suratul lukman. wa minan nasi man yashtari lahawal hadith li yudilla an sabilillahi daga cikin mutane akwai wanda ainihin zai siyi Ya yasasshiyar magana ta tatsuniya wanda zai shagaltar da shi daga ibadan Allah madaukakin sarki daga karatun alkur'ani mai girma lidilla an sabilillahi domin ya batar daga kan hanyar Allah madaukakin sarki Abdullahi bin Mas'ud yake cewa wallahi huwal ghina wannan shine kida da waka Allah madaukakin sarki yake nufi kai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa innahu al-ghina والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء yake cewa na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi wannan abun da Allah madaukakin sarki yake nufi da lahawal hadis. kida ne da waka wannan kenan saboda haka alqur'ani mai girma ya haramta ainihin kida da waka ko ne ba Allah sarki ne ko abin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam matukar dai an saka mata kida a ciki sannan hadisai waɗanda suka zo wajen haramta kida da waƙa. ibn al-qayyim al-jawziya yana cewa sahabban da suka ruwaito hadisi wanda yake haramta kiɗa da waƙa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban suna da yawa yawan su ya kai mutum goma daga cikin su akwai Abdullahi bin Umar akwai Abdullahi bin Abbas akwai Aba Huraira akwai Aisha radhiyallahu anha akwai Amr uh, Abdullahi bin Amr bin al-As da sauran sahabbai masu yawa ne suka ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tabbatar da haramci na wato ainihin kida da waka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda daya da yake cewa la yakunanna min ummati aqwamun zai kasance a cikin al'ummata nan gaba ko ba yanzu ba ko nan gaba ne za a samu waɗansu mutane yastahilluna al-hira wal harir suna halattar da hira wato ainihin farji suna halattar da zina wal harir da kuma hariri wal khamr wal ma'azif suna halartar da giya da kuma ainihin kiɗa da waƙa domin imamul ƙurɓabi yake cewa al-ma'azim a wurin abin da ake nufi shine ne al ghina kiɗa da waƙa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu yau gashi nan mumun ga waɗanda suke halartar da kiɗa da waƙa aka mai da shi wani bangare ma na addini wanda ba mamaki kidan za ka yi shi ka yi kuma ana ba mamaki ana tsammanin lada a wurin ubangiji wanda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shekara dubu da wani abu da suka gabata yastahilluna al-hira wal suna halattar da ainihin menene zina da kuma hariri wal khamr wal ma'azif da kuma giya da ainihin menene da ainihin kida da waka a ƙasanmu nan ba ana ƙoƙarin ma asashe da dama ba ana maganan halatta ma auren jinsi ba maganan zina ake yi ba tukunna maganan halatta auren jinsi ne kai namiji ka auri namiji dan uwanka ita ta mace ma idan ta tashi tana da dama ta iya auren ta mace yar uwarta kaga wannan za su bangaren luwaɗi, wannan kuma bangare na madigo to shi zina dama normal ne shi shi ba a maganan sa dama kwanan nan ina karanta labaru wata kasa ko faransa ne ko ina ne wai suna karancin kororon roba ni na manta wace ƙasa ce wai kororon roba ya yi karanci a ƙasan ina ne kenya ka duba ba har ma ya kai abin da za a yada shi ya musu karanci ko suna bukatan wato majalisar ɗinkin duniya ta kai musu ainihin ɗauki ne da taimako da tallabi ina ji na kororon roba to kaga shi kwata-kwata magana haramcinsa ma ba a yi ga wayansu wanda su ma al'ada ma na bahaushe da bafulata ne bai san su ba shine bangaren auren jinsi to ana kokari a kawo shi ne Allah madaukin sarki kar Allah madaukin sarki ya nuna mara lokacin da za a ce a kasar mu an halatta auren jinsi dukkan manya-manyan malamai a in wato mazahibul arba'a gaba ɗaya sun yi ittifaqi akan cewa ainihin kiɗa da waka haramun kiɗa da waka haramun imam malik wani ya zo ya tambayi imam malik shin kiɗa da waka kan halal ne sai imam malik sai ya gwada shi da hankalinsa sai iya bawa kansa fatawa yake cewa to kai yanzu idan muka tashi ranar tashin algiyoma kana ga wa kiɗa da waka a wani layi za a saka shi za a saka shi a cikin wato ayyuka masu kyau ne ko za a saka shi a cikin munana ayyuka ne ce a za a saka shi ne a cikin munana Ya ce munanan nan kuma ina za su kai mutum Ya ce wuta ce to ka ba wa kanka fatawa da kanka ka kenan kida da waka haramun ne a wurin Imam Malik a mazhaba na Hanafiya sun tabbatar da cewa wato sauraron kida fasikanci ne kida da waka ka kunna tana ji fasikanci ne saboda haka yana da kyau mu iya gane cewa wannan kiɗa da waka da ake amfani da shi a yanzu ko na da ko na yanzu ko wanda za a yi nan gaba inda sunansa kiɗa da waka ne haramun ne a cikin addinin musulunci dukkan wata mazhaba da kake bi ko kai dan malikiya ne ko kai dan hannafiya ne ko kai dan shafi'iyya ne ko kai dan hanbaliya ne dukkan mazhabobin nan gaba daya sun tabbatar da cewa ainihin kiɗa da waka haramun ne to limaza harrama Allahu alaina alghina saboda menene Allah madaukakin sarki ya haramta mana kida da waka kida da waka malamai sun kakkawo maganganu akai saboda kasancewansa haramun ba mamaki dan adam zai yi tunanin me dalilin da yasa aka haramta shi domin musulunci baya haramta abu mai kyau dukkan wani abu da musulunci ya haramta shi zaka same shi yana da illa ga ɗan adam ba ke kuma yana da illa ga wani abu na daban a cikin rayuwa saboda haka sai a haramta shi saboda cutarwarsa to wannan yana daga cikin abubuwa dalilin da yasa aka haramta kida da waka shine ainihi yana tsirar da munafirci a cikin zuciya yana tsirar da munafirci a cikin zuciya mun riga mun sani munafurci babu inda zai kai ka sai wutar jahannama ba mamaki idan kai ka zama goga a cikin munafukai sai mu ce makomanka shine darkil asfal minan nan saboda abdullahi bin mas'ud yana cewa kida da waka yana tsirar da munafurci a cikin zuciyar mutum kamar yadda ruwa yake tsirar da tsiro a ƙasa to saboda haka matukar kana sauraron kiɗa da waka to a kwana tashi zaka tashi a matsayin munafiki ne na biyu a gurguje yana kawar da mutum yana tunkuɗe mutum daga wato ainihin ambaton Allah madaukakin sarki zaka zama baka ambaton Allah madaukakin sarki baka kwaɗayin ambaton Allah madaukakin sarki idan na an ambaton Allah madaukin sarki ya hada da azkar ya hada da sauraron karatu alqurani mai girma ka kula dukkan wani wanda ya saba da jin kida da waga da an kunna masa qur'ani zaka ji wallahi baya bukatan baya bukata yau din nan inda a ce wanda yake sauraron kida a memorinsa kiɗa da waka kullum shi yake ji ko aiki kuke a gona amma wannan wakan za ta yi ta wuce wata wakar ta zo ta wuce inda za a zo kan wa'azi ko za a zo kan karatun Qur'ani za ka ga yayi maza ya tura shi ya wuce saboda ne baya buƙatar ya ji shi zuciyan ta kashe waka da kiɗa ya ƙeƙasar da wato ainihin zuciyar kiɗa yana haifar da sharurruka da yawa yana kira zuwa ga zina yana kira zuwa ga karuwanci za ka ga abota waka masu kiɗa da waka gaba idan ka duba rayuwarsu ba mutanen kirki ba ne zai yi wuya ka samu mutum mai kiɗa da waka kuma ka samu rayuwarsa rayuwa ne mai kyau rayuwa na musulunci rayuwa na ahlus zai yi tsananin wahala sai ka same shi da tawaya da na ƙasa sai ka ga waɗansu daga cikin masu ainihin kiɗa da waƙa ɗin sun kasance ma ba su da abokanin zama sai karuwai wani idan zai je shi garinku da kayan kiɗansa zai yi gurmi ko zai yi garaya dole zai je muku da karuwai ne su ne abokanin tafiyarsa wannan shi ne kawai akwai mai gurmin da idan bai tafi da karuwai tafiyarsa babu karuwai babu mata a ciki to ainihin kasuwarsa ba za ta ci ba saboda ainihin waɗannan su ne abokanan tafiya ne sai ka samu shi mai kiɗa da waka yana tafiya da arna yana tafiya da munafukai yana tafiya da dukkan wayansu munana miyagu mutane wanda suke cikin al'umma to shi wayannan su ne abokanan tafiyan saboda haka dukkan wani mai kiɗa sai ka same shi da nakasa wanda duk yanda za a yi ka same shi musuluncinsa ya cika cif ba saboda menene saboda illa Kida da waka ba zai bashi ya zama mutumin kirki ba mutumin da yake sauraron waka nauyin kiɗa da waƙa na zunubi ba zai iya barin sai rinka a akan lokaci ba ba zai iya barin sai karatun alkur'ani akai-akai ba ba zai iya barin sai rinka sauraron sakon Allah madaukakin sarki ba wannan kuma abun da ya zama ruwan dare ne yau dukkan wani gida kusan sai ka samu ana kiɗa ko kuma waka babu yanda za a yi ma dole ka sai ka saurari kiɗa da waka idan ka zo wucewa bakin titi zaka ji wani shago ana jin kiɗa da waka idan ka kunna wayanka zaka kira wani colatons ko ba a saka ko baka saka ba an saka maka sai ka ji kiɗa da waka Hansa din kowa ringington ɗinsa babu wani wanda yake da Ringinton, wanda aka ce wannan an kero wayan ne da shi amma Ringinton ne ainihin na musulunci sai dai ya kawo ya saka Dukkansu kiɗa ne da waka Sabida haka dole mutum ya kiyaye kansa ka kiyaye gaɓanka wanda za a maka tambayoyi akan su ranar tashin alkiyama inna sam'a wal basara wal fuada kullu kullu ulaiha kana anhu mas'ula lalle ji da gani da kuma dukkan wani abun da ake kudurtawa a zuciya da abun da ya bayyana da abun da ya ɓoye, da kuma dukkan abun da mutum ya aikata da gabansa ranar tashin alkiyama sai ainihin Allah madaukin sarki ya tambaye ka daya bayan ɗaya. ترى الأعضاء تهتك بالمعاصي إذا ماذا إذا دعي ابن آدم للحساب ذهب أينهم قبطنك suna ba da labarin kai ka saurari waka da kiɗa na wanda aka rera wa buhari saboda kaunan da kake wa buhari saboda shugaban ƙasa ne kai dan siyasa ne gwamnanka an rera masa waka jam'iyyar ku ne ka saka kiɗa da waka a cikin wayanka allah madaukin sarki sai ya tambaye ka Allah bai turo ka zo ka wata jam'iyya ba ballanta na har ya halatta maka kidanta da waƙanta ina fata ana ganewa ko sa'annan kuma idan na komo bangare guda ɗayan nan yana da kyau mutane su gane yan uwa musulmi ku fahimci cewa fa shi addinin musuluncin nan babu yanda za ka samu lada sai ka yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka Sabida ta dukkan wani wanda ya rude ka yace akwai kida da waka wanda ya kasance halal ne wannan ka iya ajiye shi a gefe bandiri kidansa da ya fidda wannan sautin haramun ne sannan kide-kide da ake yi wajen biki na musulunci wanda ake kiransa na musulunci ko kuma wani yau mai kama da haka inda kida ya shiga ciki haramun ne babu wani nasi guda daya wanda zai iya baka daman ka iya sauraron kida da waka waɗansu malamai suna karkatar da dalilansu kuma a cikin cewa a ainihin kiɗa ta halarta a wurare guda biyu na farko shi ne ayyamul l'aidai, wato ranakun iri Sa'annan kuma na biyu shi ne wato ainihin lokacin aure lokacin angwanci wannan ma an samu raddodi sosai akan ainihin wato wannan magana din saboda haka dai abinda mutum ya dace ya ɗauka, shi ne wannan aikin haramun ne kuma abin da ake bukata da haramun shine ka nisance shi dama mutumin da ake kiransa mai alwara'u tsantseni shine yakan iya barin wani halal ne ma domin gudun kar ya fada cikin haramun wani abun halal ne an halatta maka shi amma kana ganin idan ka tsallaka din zaka iya fadawa cikin haramun to sai ka hakura da shi kamar yana kasancewa kamar saddu zari'a kenan saboda ka yana da kyau ka nisance shi ka kyamace shi Allah madaukin sarki sai gyara maka zuciyanka ya mai da kai mutumin kwarai ya sanya dukkan wasu ibadu da za ka yi ya kasance yana da sauki a kanka zaka iya yin nafila ba tare da shaidan ya zo ya hura ma kunne akan cewa kar ka yi ba zaka dauki qur'ani ka karanta ba tare da ka samu rudaniya irin na shaidan ba zaka ɗauki wato ainihin abubuwa da dama na addinin musulunci za su rinka tafiya ma ba tare da kasala ba domin kasala me yake haifar da shi shine munafinci ɗabi'a ne na munafiki kasal eh, menene ba sa zuwa sallah wato sai suna menene sai suna masu kasala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alama ne na munafiki ka ganshi baya samun sallar isha'i sannan kuma baya samun sallar menene asubahi sannan kuma la yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah maɗauki sarki sai ɗan kaɗan a cikin rayuwarsu Sabida haka wannan abu ne wanda ya kamata mu guje shi abokin gaba ne gare mu dukkan wani sauti da zai fito domin ya da maka rai bai fi wato karatun alkurani mai girma ba ka duba karatun alkurani mai girma yadda Allah madaukin sarki ya kayata shi ya bawa bayansa muryoyi masu daɗi ka ɗauki su dai idan yana karatun alkur'ani mai girma ka ɗauki shirai idan yana karatun alkur'ani mai girma ka ɗauki khalilu husari ko kuma wato wayansu masu kama da su irin su ahmad ibrahim suleiman wayannan su ne wanda ya kamata ka cika wayanka da su da wa'azuzzuka ba wai ka zo kana sauraron waka ba ahlu sunna me kai shi da jin waka da kida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haranta qur'ani mai girma ayoyi sun bayyana akan cewa kida da waka haramun sannan kuma kai kuma mai tawili baka da bukatar wai sai ka ji alghina a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda wadansu suke cewa a fassara musu ayyai sa sigari wai ba haramun ba ne in akwai in haramun ne a kawo musu aya ko kuma hadisi wanda ta zo tana magana akan sigari ma ne wai me ma suna sigari ma da larabci tukunna sai ga ana tawayin tambayoyi wanda alhalin kai nan yana da kyau ne ka kogarta kafin ka san halal da haram sai ka yi karatu babu yana yi ka san wannan halal ne wannan haram ne sai ka yi karatu saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan waka din nan tana halakar da mutane tana halakar da su bangaren shirka tana halakar da su bangaren son zuciya bara kasance mawaki ba sai ka zama mai son zuciya ku kula mawakan siyasan nan kusan gaba ɗayan su ka saurari wakan daga farkon su haƙar ƙarshen sai ka ji an sa son zuciya ciki innal ghaniya idza takallama bil khada qalu sadaqta wa ma wa ma nadaqta qalu sadaqta wa ma nadaqta mahala amma al-faqiru idza sadiqan qalu kadhabta wa abtalu ma idan mai kuɗi mai mulki mai daraja a cikin mutane yayi magana ko da a ce kuskure ne ko da a ce ƙarya ya kwantara ko da a ce maganar nan ba ta dace ba sai ce eh, ka yi gaskiya wa ma nadaqta mahala abun da ka faɗa nan daidai ne ana cewa oga gaskiya ne oga sai kai kai kadai ne kuma kuma ba sai ka ana ta share dukkan wani abubuwan da yake gefe sa ana barin sa shi kadai wahadahu shi kadai sa sannan kuma da wani talaka zai zo da ya gerger riga ta baya zai zo ya zauna a majalisa ya faɗi gaskiyar magana ne zai ce ƙarya kake yi sai a lalata maganar da ya fara duk da gaskiya da yake cikin sabida ka kaga wannan son zuciya ne wanda Allah madawakin sarki baya tare da ainihin mai son zuciya Allah madawakin sarki ya samu dace da wannan yar takaitacciyar nasiha a nake ainihin rufe magana na a wannan wuri din muna roƙon Allah madawakin sarki dukkan wani abun da muka faɗa na alkhairi Allah madawakin sarki ya ba mu ladansa abun da kuma muku kuskure a ciki Allah madawakin sarki ya gafarta mana karancin ilimi da karancin bincike ne jawo haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam usman aliyu da rawanti allah ya saka da kai ya ta mu akan abin da ya shafi kafe-kafe da wani wace da kuma tauraron su muna roƙon allah madaukakin